هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah ما حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة نفذيلة الشيخ سعيد بن آلي بن وهب القهباني رحمة الله عليه بساقفور ودياداد أمن سوى نا الله سبحانه وتعالى ذا متقبل كراته كمر كل من وصفار وذا قفتن تدكيه da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya bamu ikon karantawa daidai ya bamu ikon fassarawa daidai kuma ya bamu ikon aikata daidai <clears throat> muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da jinkai da gafara zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya rayar da mu akan addininsa sa ya dauki rayuwar mu akan imani muna addu'a wa ƙasarmu Najeriya Allah ya ƙara mana albarka da zaman lafiya da aminci dukkan wani abin da Allah yake ba wata al'umma na alkhairi Allah ya ba mu <clears throat> abin da Allah yake kare wata al'umma da shi na sharri muna rukun Allah ta'ala ya kare mu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 25 ko a wannan littafi na kisnin muslim idan zan tuna yau muna Wata rajab tara ga wata kuma daren goma ga wata hijira shekara ta dubu da da hudu arba'in biyar insha Allah <coughs> barin ɗan sha ruwa ko? bismillah za mu tashi a darasi na 25 a littafin hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilati shaykh sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani rahmatullahi alayh <coughs> kuma yau mun yi babban kamu <coughs> za mu yi karatu da gwani abdullahi Zariya yazo sai abin ya kama kaman wata ramalana eh, ustaz da ke jan baki da ya ganshi sai matsu kusa da ne shi ce na baga aran ma a zaune a baya in ce mai abin ya ce ai ya dace ya yi so kaga wannan shine ladabi na ɗaliban ilimi eh, Shi ne ladabi na ɗaliban ilimi inda bai da ladabi ko da gai sai share ba zai ba da share sai hau kujera yana muzurai Eh, taban ɗalibi yana da ladabi to duk inda ya ga abin da ya dace to za ka ga yayi yana tunanin wannan malaminsu ne a shekarar babban wane ko ma'uba ne su ne gwanayen ƙur'ani a afirka da kaza da kaza to kaga ladabi sai ce ina ga na ce aikai kake ja sai ce akar makalatun da ya zo ko zai ja sai ce to ka je ka same shi ku yi shawari so da ya je same shi kuma wannan ga ya makalkalewa aran ma yace sai kai nayi ba masa bil hakika haka dalibai da ilimi ya dace su zama masu ladabi da girmama na gaba da su eh, eh, haka yake da muhimmanci idan dalibi yana da ladabi iliminsa yana albarka idan bai da ladabi iliminsa baya albarka shi yasa kyawawan ɗabi'u suna da muhimmanci wajen almajirai innama bu'iftu li'utammima makarimal akhlaq wannan hadisi yana cikin silsilatul ahadith sahiha a tsohon bugu hadisi na 45 a sabon bugu hadisi na 46 manzo Allah yake cewa abun sani kadai ni an aiko ni ne don na karantar da ku kawawan ɗabi'u ashe kashin bayan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gare mu shine dan ya gyara mana mu. mu zama masu ladabi masu kunya masu girmama na gaba da mu masu tausayi masu gaskiya masu adalci masu yaƙini a imaninsu masu haƙuri a rayuwar duniya masu juriya wajen bin Allah masu juriya wajen mu'amala masu lafazi mai daɗi wajen magana duk wanda ya shiga cikin makarimul akhlaq na cewa an aiko fayyan halitta da shi ne so kula ga wannan ina wasiya zuwa ga ɗalibai mu ci gaba da gyara ɗabi'unmu muna gyara su muna duba su muna gyarawa Allah ta'ala shi samu wani lafiya za mu tashi a babi na nawa ne babi na sittin ko babi na shi shine du'a'u ziyaratil qubur addu'a da ake yi yayin ziyartar makabarta sunna ta karantar da mu shari'a ta musulunci ta karantar da mu muhimmancin ziyarar makabarta don babban fa'ida da ake samu a cikin ziyarar makabarta kamar yadda ya tabbata a sunna biyu ne na farko kai da kaje ziyara din waɗanda suke kwanci a wurin a makabarta za su tunatar da kai lahira cewa waɗanda suke kwanci a nan kai ma wata ran za ka kwanta haka a cikinsu akwai wanda ya fi ka kyau ya zo ya kwanta ko an je an binne shi akwai wanda ya fi ka kuɗi yana cikin ƙasa akwai wanda ya fi ka ilimi yana cikin kasa in bin Allah ne akwai wanda ya fi ka bin Allah ga dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin ƙasa idan wani yana ji da cewa Allah ne shedanu nawa Qur'ani ya ga mana akai suna cikin ƙasa so shi yasa kowace hanya ka bi ko tsabar tsagwaran bin Allah ne sai an rasu in tsabar kafurcewa Allah ne nan ma sai an bar duniya da bin Allah da kafurcewa Allah bai hada rasuwa in lokaci fi ake jira a tafi to sun farko da ake koya a ziyarar makabarta shine tuna lahira kuma iya daga cikin sunnoni da suka yi karanci mafiya yawa sukan ziyarci makabarta ne idan sun je bunna wasu har ga Allah mu dage duk yadda kake cikin karancin commitment kake cikin yawan commitment ka riga creating time don ka je makabarta ka ziyarce ta ta tunatar da kai lahira wanda suke kwance kuma su ci ribar addu'arka ka ga riba biyu kai ka tu da tuna lahira su sun ci ribar addu'arka dalilin addu'ar kuma Allah ya karba sai ya kara maka nada ka ga riba biyu gare ka su sun samu riba ɗaya mu rika dagewa duk yadda ake cikin mutum ya ɗauki lokaci ko a mota ya ɗauki iyalansa ya ce mu je ziyarar makabarta ga makabartu da dama a kewayen abuja a kowane gari akwai makabarta mu ɗauke su mu je mu ziyarci makabarta a yi sallama yadda suna ta karantar a kalli kabarin ruka ka tsaya ka yi tsum ka fa duk da gatan su aka binne su a nan wurin wani gidan da yake kwana ya fi gidan da kake cikin ni'ima amma yanzu ya kare a cikin ƙasa haka aka binne ko ba gina kasar ba haka aka yi aka zo aka tona ta a cikin minti talatin arba'in an gama tono aka sa shi aka zo a cikin kyalle wannan kayan ƙaran mandana ya fi abinda ake sa da kafari tsada aka zo aka dora ice aka sa ganye aka mai daga sa aka binne shikenan sai aka watse duk awa ɗaya biyu uku an yi komai an tafi an bashi daga shi sai aikinsa muhimmin abu shine yadda suke kwancen nan watar za mu shiga wurin mu kwanta so da haka je ziyarar makabarta ga addu'a da ake karantawa bismillah inshallah

أسأل الله لنا ولكم العافية دعاء زيارة القبور زيارة القبور السلام عليكم أهل الديار السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين من المؤمنين والمسلمين شفاء الله بكم لاحقون وإنا إن الله بكم لاحقون ويرحم الله المستغنين منا والمستأخرين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية أسأل الله لنا ولكم العافية السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية وانا حديثي ne صحابي sahabi بن bin iya wurin imamu muslim hadisi na 975 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an je ziyarar makabarta sai a karanta wannan addu'a da cewa assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a kanku suwa kenan ahalad diyar sune maf'ulun bihi din ma'abota waɗannan gidaje wato diyar gidaje shi kabarin an kira kowane kabari a matsayin gida ne don shi kansa kabari gida ne idan ka duba fa gidan da ke rayuwa a ciki wannan rami da ake tonawa ko a yi shakku ko lahado a sa mutum a sa ice babu filasta balle fenti babu blok a ciki babu wutan lantarki babu kofa a ciki babu window a ciki babu toilet a ciki kuma aka ce gida aiki kasan gidan ba na wasa ba ne ba na wasa ba ne kuma aka ce ma'abota waɗannan gidaje minal mu'minina wal muslimin daga cikin muminai da musulmai a ka'idan aka kira musulmai aka yi shiru to muminai sun shiga ciki in aka kira muminai aka yi shiru musulmai sun shiga ciki amma aka kira musulmai aka kira muminai to anan sai zama kowanne ya dauki ma'anar ta daban kamar yadda yazo a hadisin ibnu umar hadisi na biyu a cikin koda 40 hadis ko eh ya sai sai zama akwai maqamul islam akwai maqamul iman akwai maqamul ihsan sai dauke shi mataki mataki so aka kira guda biyun nan dukkan mumini musulmi ne amma ba dukkan musulmi ne mumini ba wato shi imani kaman a cikin musuluncin wani hawa ne so da dukkan mumini musulmi ne amma ba dukkan musulmi ne mu'mini ba mafhum tayyib wa inna lalle mu insha Allah idan Allah ya yarda bikum zuwa gare ku lahiquna masu saduwa ne mu zuwa gare ku insha Allah ta'ala zamu sadu Allah ya ji kan dan maraye Jos yace kasa mai cinye cinye ta cinyewa ta cinye kaka ta cinye iyaye a kwan a tashi wata ramu za ta cinye yanzu yana ya rasu ko bai rasu ba ta cinye kaka ta cinye iyaye ce a kwan a tashi wata ran mu za ta cinye kuma ta cinye shi lokaci ne sha ta Allah ya ji gansa ke cewa wanda ya mutu bai yi sauri ba mu da muke nan ba mu daɗe ba ya sai mun zo ciro mangombe ashe za a je din kenan ai dole sai mun zo so duk wanda ya tafi can yana jiran mu ne mu ma za mu je mu ba makawa ba fa wata dabara da za ta sa wai mutum wai ba zai rasu babu ita kana iya addu'a Allah ya raba ka da tambayin kabari kana iya roƙon Allah ya raba ka da tambayin filin kiyama kana iya roƙon Allah ya sa ka daga sha wahala a kiyama kana iya roƙon Allah ya kai ka aljanna babu hisabi babu azaba duk mai yiwa ne amma dole fa sai ka rasu <laughs> yarhamullahu almustaqdimina minna muna roƙon Allah ya rahama ga waɗanda suka rigaye mu wal da waɗanda suke da baya mustaqdimin wal a anan gurin ziyada ce da aka samu bata zo a cikin hadisin muslim ba dai hadisin ya inganta iya cikin irwaul ghalil fi takhrij ahadith manaris sabil tahqiqin sheikh muhammad nasir rahmatullahi alaihi hadisi 760 cewa ya inganta wannan as'alullah lana muna roƙon Allah gare mu wa lakum da gare ku al'afiyata da cewa Allah ya yafe mana Allah ya mana afuwa Allah ya kyautata karshen mu wanda ita ce addu'a da ake yin an je ziyarar makabarta idan ka yi ka roƙa wa waɗanda suka rasu rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah ya mana rahama Allah ya ji kan mu da malamanmu da zuriyarmu Allah ya ji kan mu da malamanmu da zuriyarmu Allah ya ji kan mu da malamanmu da zuriyarmu Allah ya sanya kabarin sa ya zama dausayi ne daga cikin dausayin aljanna na'am babi na 61 du'a urrish addu'a da take ake yi lokacin da iska ta kada bismillah arama du'a Allahumma inni as'aluka khayraha wa a'udhu bika min sharriha eh sai kai mu biya kuma du'a

w-i-n-d wind iska da ke kadawa a ka'ida idan muka ga iska na kadawa <coughs> shari'a ta karantar da mu cewa mu yi addu'a a lokacin a cikin addu'a din muna iya roƙon Allah subhanahu wata'ala alkhairin da ke cikin ta wannan hadisi hadisi ne na Abu Huraira rahmatullahi alai yana cikin sunan na Imam Abu Dawud rahmatullahi alai hadisi na 597 manzon Allah tsira da minci saboda rage cewa arrih min rauhillah fa innaha ta'ati bir rahma wa ta'ati bil azab fa idza ra'aytumuha fala tasubbuha was'alu Allah ta'ala al afiyata fiyayen halitta yace iska dake kadawa na daga cikin jarrabawa dake zuwa daga wurin Allah tana iya zama rahama tana iya zama koma bayan wannan yace iskan da kawai tana dan kada wannan a tare da ku wata ran sai ta zo muku da rahama wata ran sai ta zo da azaba amma kar ku kuskura ku zage ta kun ga iska na kadawa kar ka ce na tsani iskan nan kar ka fada kar ka bakar magana ko zagi Allah ne ce kada ku yi ba a yi wa iska bakar magana tana kadawa tana iya zuwa ruwan sama ne zai zo muku wata kila shi ya ce kada ku zage ta ku roki Allah ta'ala alherin da ke cikin ta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da in kaga iska na kadawa wata ran rahama ne wata ran azaba ne sai dai malamai na shari'a musamman waɗanda suke masana ƙur'ani, suka ce a mafiya yawan lokaci idan kalman arrih ta zo mufradi wato singular kwaya ɗaya, a mafiya yawan lokaci ta fi zuwa da azaba idan ta zo a matsayin arriyah jam'u taksir wato plural kenan sai aka ka iskan a matsayin plural jam'i suka ce a mafiya yawan lokaci ta fi zuwa da me da rahama sun kaga mufuradi arrih mafiya yawa azaba ne in kaga arrih mafiya yawa menene rahama ce mafiya yawa wa zai bani misali ko daya qur'ani falamma فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى سورة الأحقاب آياتا 24 da 25 kenan ko ayoyi biyu anan kaga sai ce falamma ra'ahu aridan mustaqbila lokacin da suka ga iskan tazo ta fiskanci gidajensu suka ce aridun mumtirna wannan ai hadiri ne za a mana ruwa da suka ga iska suka ce wannan ai hadiri ne za a yi ruwa sai Allah ya ce a arihun ne fiha azabun alim sai kashi mufradi sai ce iska ne a cikin ta akwai azaba mai radadi sai ce tudammiru kullu shay'in in ta zo tana dirkake komai da komai ne kaga anan sai ya kira rih kuma sai ya kira me azaba takan zo kuma riya a matsayin me rahama misali na'am wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin wannan zai zama cikin suratun suratul a'raf kenan aya ta hamsin da bakwai. kaga muhallu shahid anan Allah da yake cewa huwa alladhi arsala riyaha Allah shine wanda ya aiko da ar-riyah sai ya ce iskoki duk da babu jami'in a Hausa iskoki sai ya kira shi da jam'i bai ce kawai iska ba sai ya ce bushran baina yadai rahmati mai yin bushara gabanin zuwa rahamar Allah gare ku mai rahamar shine ruwan sama da kuma alherin da ke zuwa a cikin ruwa ɗin kaga anan sai ya kira riya amma kuma sai ya kira da cewa mai bushara ne na rahama amma da ya kira rih a matsayin singila sai ce azaba ce a cikinta ta so a mafiya yawa a lafazin qur'ani in ya zo da mufuradi ishara ne zuwa ga azaba jam'i azab ishara ne zuwa ga rahama ke sa iya daga cin addu'o'in magabata suka ga isa su ce Allahumma ja'alha riyahan wala taj'alha rihan Allah ka sanya ta zama riyahan ne ba rihi ba ka sa ta zama jam'in ne ba mufradin ba mafhum tayyib don haka Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka khairaha alkhairinta ita wannan iska din wa a'udhu bika kuma ina neman tsarinka min sharriha daga sharrinta sai mu dage mu yawaita wannan Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min sharriha mafhum tayyib insha Allah addu'a ta gaba ta 167 lakani idan aka gani aka ga iska ko a karanta na 166 ko na 167 duka sun tabbata bismillah arrahman Allahumma inni أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به اللهم إني أسألك خيرها اللهم إني أسألك خيرها وخير وخير وخير ما ما ما ما ما ما فيها فيها أرسلت أرسلت أرسلت أرسلت به به به وأعوذ وأعوذ بك بك من من شرها شرها وشر وشر وشر به اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به wannan hadisi ne na nana Aisha radiyallahu anha iya wurin Imam Muslim hadisi na 999 manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yana kuma karanta wannan addu'a idan ya ga iska na kadawa sai ce Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka khairaha alherinta ita kanta iskar da ke kadawa ina roƙonka alherinta menene alherinta ita kanta alherinta malamai suka ce ita da take zuwa tana da alheri nata alheri na farko kamar yadda muka sani a photosynthesis conditions necessary for photosynthesis a cikin akwai wannan ko saboda a cikinta akwai content na oxygen kuma green part of any plant iya da bukatan wannan so ita kanta iskar ka duba ta na biyu muna da bukatuwarta saboda in ka dauki elements da ke cikin wind za ka samu 78% nitrogen ne 21% oxygen ne in ka hada zama how many percent 99 percent 1 percent din kuma kawai water vapor ne da makamantansu so in ka duk 100 percent content din dan adam iya da bukatar oxygen da ke ciki yana da bukatar nitrogen da ke ciki so kaga shine khairaha alherin ta ita kada abubuwan da Allah yake kadawa a cikinta muna da bukatuwa gare su sauran halittu suna da bukatuwa gare su shine alherin da ita kanta wa khaira ma fiha da kuma alherin da tazo da shi alherin da tazo da shi mai iyawa ne tazo kuma da ruwan sama ana iya yin iska din daga baya ga ruwa ya biyo baya wannan ruwan da ya biyo baya da aka yi bayanta yana daga cikin alherin da tazo da shi insha Allah ta'ala sannan wa khaira ma ursilat bihi da kuma alherin abin da ta yi mai aka aiko ta da shi saboda a cikinta Allah yakan iya turo wata rahama a cikin wannan koma bayan shi kansa ruwan sama din dan da yace wa huwa allazi arsal riyaha bushran baina yaday rahmati kuma wa min ayatihi ayyursila riyaha mubashiratin kaga ayyursila riyaha me ce kaga ashe busharan ba da ruwa kadai bane malamai suka ce da yace mubashiratin jam'u taksir ne a jam'ul muannath salim ne so ashe kenan da take busharan bayan ruwan akwai abubuwa da dama ko mun sani ko ba mu sani ba tana mana bushara da shi kamar da cikin suratul rum ko aya ta 49 so kaga da yace mubashiratin yana zama busharan ba ɗaya bane ba biyu bane kuma ba uku bane insha Allah ta'ala na'am sannan wa a'udhu bika ina neman ka min sharriha daga sharrinta wa sharri ma biha da sharrin da ke cikin ta sannan wa sharri ma ursilat bihi da sharrin da aka aiko ta da shi mafhum tayyib shi ma sharrin kamar da muka fassara dan uwansa na alherin ne so da Allah yana iya mai da nitrogen din da oxygen din ya zama na sharri ya zama maimakon ai aiki da shi a ji dadi sai ya zama cuta sau nawan ake iya sayan magani a sha don a yi maganin cuta ya zama sadadin kuma rikicewar jikin mutum gaba daya sau nawa mutum yake zaune a gida da sauki jikinsa idan ya je asibiti inda ake zamanin samun sauki idan Allah ya ga daman jarraba shi dalilin zuwa asibitin wasu a dagula komai da komai A yana iya faruwa hatta sababi na samun lafiya fa sai Allah ya ga dama a samu lafiya ana cin abinci fa dan a koshi ne a ji dadi mutum da kansa zai fita ya je kasuwar wusa ko wata kasuwa ya siyo nama ya kawo gida a gyara a marfefe su ya ci ta gudawa kuma ya rasu kuma shi kadai faru sauran kuma suka ci kowa yana nan a raye a gida shi yasa duk wani abin da Allah ya halitta zai iya wa abun na alheri ne amma wani sai ya zama jarrabawa mara dadi gare shi shi sa ita kanta iskar da take zuwa da alheri ga wani kuma sai Allah ya turo sharri gare shi dan ya jarrabe shi in mai imani ne ko kuma don Allah ta'ala ya kama shi idan mutumin banza ne kamar yadda ya halakar da wasu mutane da irin wannan iska da yake turowa mafhum tayyib na'am sai kuma babi na 62 du'a'ur ra'ad addu'a da ake idan an ji ar-ra'd me ar da Hausa tsawa ko kuma ana yara sai a ce a raduwa ko kuma ta da hakan eh ana tunawa in an ji karin sai a ce ai mun ji a raduwa eh ko a ce tsawa ko kuma a raduwa mafhum tsaye so da ita kanta wato addinin musulunci iya da dadi wato iska in aka yi an karantar da kai addu'ar da za ka yi in ka ji tsawa akwai addu'a da za ka yi in ka ga ruwa na zuwa akwai addu'a da za ka yi in an gama ruwa akwai addu'a da za ka yi in za ka sha ruwa kana iya yin addu'a kai la’ila illallah Allah mun gode maka da ni'imar wannan addini wallahi mun gode wa Allah ta'ala tsari ya kai tsari a cikin addinin musulunci wai iska da tsawa da ruwa sai an karantar da kai addu'ar da za ka yi idan ka gansu ko ka ji su? Allah sa mu wanye lafiya don haka wannan babi na magana akan addu'a da ake idan an yi tsawa na bismillah du'a'ur ra'd subhanallazi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaikatu min khifatihi du'a'ur ra'd du'a'ur ra'd subhanallazi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والملائكة من خيفته دعاء الرعد الدعاء da ake idan an ji tsawa wannan asali hadisi ne na Abdullahi ibn Zubair iya muwatsa ta Imam Malik a littafi na biyu namba na 992 cewa ib abdullahi bin zubair abdullahi bin abbas in sun ji tsawa su ma suna karanta wannan addu'a din shine da cewa subhanallazi yusabbihu ar-ra'd bihamdi sarki ya tabbata ga Allah wanda tsawa ke tasbihi da gode masa anan tsawar ne fa'ili tsawar ita kanta tasbihi take wa Allah subhanahu wataala wal mala'ika kuma mala'iku ma suna yi saboda me min khifatihi saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala suna jin tsoronsa ita suratu ai akwai suratu ra'd ba a qur'ani ko ai yanzu nake tunawa akwai suratu ra'd sura ta nawa kenan sura ta goma uku ayoyin ta nawa <laughs> haka ne 43 zai zaba jazakumullahu khairan haka ne so da haka ana karanta wannan addu'a subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda a cikin tafsirin suratul ra'adi akwai maganganunsa da dama da ke bayyana cewa ar-ra'dun kuma akwai mala'ika mai wannan suna da yake muwakkalun da Allah ya wakilta shi shi yake buga abu a tsawa din so yace mala'ika ne yakan kora gajimare a sama idan yana korawa to lokacin da ya kora ko yadda ki gajimare sai a ji wannan kara din kamar da abdullahi ibn abbas ya fada radiyallahu an babi na 63 min adiyatil istisqa daga addu'o'i da ake yi don neman shayar da fari na'am me shayar da fari rashin ruwa idan aka yi rashin ruwa to akwai addu'a da ake don a roƙi Allah ta'ala Allah ta'ala ya bada Allah ya bada ruwa to shi ake kira da sunan me da sunan istisqa da haka bismillah aramma min ad'iyati istisqa اللهم اتنا غيثا مغيثا مليئا مليعا نافعا غير ضار اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجيئا مريعا مريئا مريعا نافعا غير ضار idan ana halin rashin ruwa shine lokacin da kaban ake cikin hali na fari fari ake fara da hausa ya ko? a lokacin da ya dace a ce an samu ruwa ko don dabbobi ko don amfanin gona ko don a sha amma ruwa bai zo ba musamman a watannin da damun su ne watannin da ake ruwa kuma aka yi ta jiran ruwan bai zo ba ko kuma ya zo kaɗan aka yi shuka ya ɗauke kuma shuka ta fara bushewa to wannan shi ake kira istisqa to lokacin da za a yi addu'a a roƙi Allah sai a kira istisqa wato neman ruwa in sallah ne sai a ce salatul istisqa sallan me neman shayarwa istisqa daga asakayu ne wato neman a shayar da mu addu'ar neman a shayar da mu shine shayar da fari mafhum wannan hadisi asali hadisi ne na Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu hadisin yana cikin sunan na imamu abu dawud hadisi na 1169 manzon Allah tsira da abinci sabbata gare shi a karantar da mu karanta wannan addu'a idan ruwa ya dauke da ba sallan shayar da fari ake ba burka karantawa Allahumma ya Allah Allahumma maskina ya Allah ka shayar da mu ghaisan ruwa mai yawa in an ce al suna ne na ruwa amma ruwa wanda yake mamako ruwa mai yawa Eh, shi ne kamar a ce bilon ruwa da yake mai yawa sannan mughisan mughisan daga ikhasa ne shi kuma wato wanda yake mai taimakonmu wanda Allah za ka turo zama mai ainihin taimaka mana a cikin yaddarka Allah subhanahu wataala ka ba mu abin da zai taimake mu wajen rayuwar duniya shine mu sha mu yi noma mu shayar da dabbobinmu mu yi wanka mu wanke kayanmu to kaga anan mughithan shine ka ba mu abun da zai zama ka taimake mu dalilin bamu mu ga mu da kuma sauran halittu mari'an mari'a kuma shine mai dadi mai dadi sannan mai hanza kenan mari'an mai ainun kuma shine wanda yake kamar mai zartsi da ke tafiyar da in aka yi aiki da shi yana magance abin da ake so ya magance in ka sha kana kisa za ka iya ƙoshi idan ka wanke abu zai iya fita Na nafi'an kuma wanda yake mai amfani wanda zai amfanar da mu gaira bar ba wanda yake mai cutarwa ba kaga da ba a ce ba mai cutarwa suna an ce mai amfani yayi amma saboda taukidi mai amfani wanda ba mai cutarwa ba don me don akwai jama'ar da ya Allah ya halakar da su da ruwa ana iya baka abu ne mai amfani asalinsu amma kai sai ya cutar da kisosi da dama sun bayyana mana qur'ani Allah ya halakar da mutane da ruwa ajilan sannan da gaggawa ghayra ajilin ba tare da jinkiri ba Allah ka bamu da wuri muke bukata ba sai an bata lokaci ba saboda zaka iya roƙon Allah abu ya amsa ya baka amma gabannin ya tabbatar da baka sai shekara 20 bai baka ba in aka shekara 20 ba ruwa an shiga uku <laughs> to shi ajilan ghaira ajil da wannan addu'a malamai da dama suke fahimtan in bukata ta tsananta ya halatta ka roki Allah ka ce Allah a bamu da gaggawa Allah a bamu da gaggawa saboda za iya bari saura gobe za ka sai a baka <laughs> gayi amfanin zakadan ne in wata ni'imar duniya ne ta zama ta magada amma kai kuma fatan ka ne ka more ta gabanin magada su yi mai su ma mora amma aka baka yau gobe kada su yi magana ta kare ta yasa kullum mu roki Allah a ni'imominsa zai mana ya mana ni'imar da zamu dade muna moranta yana da matukar muhimmanci Allah shi samu wani lafiya addu'a ta ɗari da saba'in ta neman ruwa ko kuma shayar da fari bismillah Allahumma ajirna اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا Allahumma Allahumma Allah ka اللهم أغثنا mu. Allah ka كشايد دمو mu. Allah ka الله كشايد mu. wannan hadisi yana da kissa dogon hadisi ne iya bangare ɗayan fiyayyen halitta Sheikh Sa'id bin Haf al-Qahtani ya yanku a cikin hadisin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asalin hadisi ne na Anas bin Malik radiyallahu an riwayar Imam al-Bukhari a cikin asahihul jami hadisi na dubu ɗaya da goma sha uku manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya zo masallacin juma'a yana hutuba ranar sallar ranar juma'a hutuba sallar juma'a sai zama a cikin kwanakin ana cikin rashin ruwa amfanin gona yana ta bushewa ruwan sha ya zama wahala an shiga halin kakani sai wani balarabin kawai ya zo masa yana cikin khutba sai ya ce manzon Allah kai ka ce Allah ne aiko ka annabi ka ce Allah ne aiko ka yace haka ne kasan shi ba kauye ana daga masa kafa abinda dan birni zai yi ya ɓarar da imaninsa in ba kauye yayi sai shari'a da ce a hankalin su ne kaɗan sai ku yi hakuri mu ma kauyawa ne kada wani ba kauye ransa ya baci kada wani ba kauye mu ma asalin mu duka daga ƙauye ne aiko insha Allah ta'ala so kada ranka ya bata ka ji na ce kauyawa mu din ma kauyawan ne ji ko sai hankalinka ya kwanta daga kauye muka fito eh daga kauye muka fito insha Allah muka zama ɗan me a ni ban gane sa ba a ran ba kai ne dan birni ai a daman birni ai zariya birni me ake cewa eh ko a ce birnin zai ko a ce birnin ilimi kuma bai kusan san karin magana ba kai dai mutum kai ku ne yan birnin musulmin <laughs> sai ce fiye halitta ka ce Allah ne aiko ka kuma tun da ka zo ruwa ya dauke amfanin gona ya lalace dabbobi suna mutuwa ruwan da za mu sha zama damuwa in Allah ne ko ka karoki Allah mana Allah ya mana ruwan annabi sai tsaya da kudubar sai ya daga hannunsa yana Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Anas bin Malik radiyallahu anhu bai sauke hannunsa ba sai ga ruwan sama ya sauko shine wai annabi dan gatan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shine dan gatan Allah Allah ta'ala ya samu adamshin su annabawa manzanni da sahabbai Allah ya samu a su insha Allah ta'ala bai sauke hannunsa ba sai ruwan sama ya sauko ita addu'a sa tabbas ne Allah yana amsa masa aka yi sallah a cikin ruwa aka tafi gida ana ruwa da su har juma'a ta zago ruwa dai bai kare ba ana ta yin mamako Ta san ita duniya kenan abubuwa da yawa da duniya Allah ya baka yayyawa inda duniya ne wala sai zo maka damuwa kuma wallahi sai aka shiga damuwa ruwa yayyawa yawa gada can ta karye can dan gonar ka ruwan har yayi yawa tun kana murna an jiga amfanin gona kuma ruwan na kwantar da shi ya zama fitowa kai ba inda zaka taka ka fita mai shago ba lokacin bude shago mai zuwa gona ba lokacin zuwa ayi noma ruwa ake ta <laughs> to bari mu bari sai mun je babi na gaba za mu karasa hadisin eh karashin sai na gaba insha Allah bismillah so muhimmin abu da baka iya dogon addu'a ban kana roƙon Allah a yi ruwa ko addu'a kake a lokacin sallah ko wani abu ka rika Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna insha Allah kai ta maimaitawa iya da muhimmanci in ka tsarkake zuciya ka cika sharuɗan karban addu'a da albarkacin ka insha Allah ta'ala sai kaga Allah mana ruwa Eh, shi Allah ta'ala akwai bayinsa na kwarai da ba sa addu'a Allah bai karba ba Allah in suka yi addu'a ba sa akwai kissa da imamu zahabi rahmatullahi ya kawo na da muhammad bin munkadir yake fada radiyallahu anhu. da cewa wata rana an yi rashin ruwa a zamanin tabi'ai zuwa atba'u tabi'i a garin madina aka yi fari ruwan sha ya gagara a madina rayuwa ta yi kunci aka fito aka yi ta tsalla ana addu'a Allah bai saukar da ruwa ba ya ce wata ran mun yi sallar asuba da zauna a masallaci in ji Muhammadu bin al-munkadir Allah ya ce ni kadai na yi tagumi na ce to ya za mu yi ne an yi addu'a an yi tsalla an yi kuma wallahi Allah bai ba su ruwan ba ya ce kawai sai wani mutum ya shigo masallacin ba wani alaman wai wani mutum ne babba ko wani vip ko wani mai daraja ko wani wanda ya sha fararen kaya ya sa gara ko wani wanda ya sa shadda green ko wani abu ko alama babu kawai ya fito a talakansa ba kowa ba ne ya shigo masalaci sai ina zaune bi shi kaɗan ya ce sai na ga ya yi sallah na fila da ya idar sai ga daga cewa ya Allah maganar ruwan nan ya ce sai gashin ce kai bayan Allah da kware ba sun yi ba a kula ba dai kai wake taka kai gaji <laughs> wato yana tunanin manya-manyan yi a tibata an zo an buga addu'a muna nan shiru ya ka zo kai ma da dan wato ana tsere ne irin da masu motoci sai ka zo da keken ka za ka shiga cikin tsere ya ce shi ne kalle shi ya ba kai ba Allah manyan ma sun yi kai ba haibu wa magana da ya ce da ya daga addu'a sai na hannu yana addu'a yana cewa ya Allah maganar ruwan nan talakawa bayinka na kwarai masu ilimi bayinka na kwarai sun fito a wannan gari sun roƙe ka ruwa Allah baka ba su ruwa ba sun shiga kunci Allah baka yi ruwa ba wallahi Allah sai kayi ruwa wallahi Allah sai kai ruwa wallahi Allah sai ka musu ruwa ce Allah wallahi zaka musu ruwa Muhammad bin Bukhari yake cewa rahimahullah yace wallahi bai sauke hannunsa ba sai daga ruwa ya sauko ni kuma a lokacin tunani nake cewa mahaukaci ne ce wannan majnun ka ce Allah wallahi sai yayi yace wallahi kuma sai aka yi ruwa kawai sai ruwa ya sauko su ne irin bayin Allah da nabi ke cewa in suka rantse da Allah suka yi rantsuwa da Allah don kada su yi kafara saboda ‘yan gatan Allah ne sai Allah ya abin da suka yi rantsuwa su ba ma sai sun ce Allah ba ma su ce wallahi Allah sai kayi ruwa a satin nan sai su faɗa ga kuma sai yayi wai saboda me wai Allah bai kunyatar da bayinsa da kwarai in suka rantse don kar su yi wahalan kafarar rantsuwa sai Allah ya yi ruwa ya ce wallah aka ta ruwa ya ce na ga ya tashi ba kowa ba ya fita in ka ga kayansa ba abin sha'awa ba wani abu amma ya fita abunsa ana ta ruwa ya ce sai na bi shi a baya na ce wannan manyan mutane ne ashe su ne manyan a ɓoye saboda akwai manya na ɓoye ya ce na bi shi na ga ya shiga gida na ga gidan da ya shiga sai in dawo sallah ta zo ta azahar sai na ga fito zo sallah ina sallah can gefe koma yi sallah ba wanda ya san wa ni na gane shi na sake binsa na ga gidan bayan la'asari sake zuwa muka yi sallah ba wanda ya san da shi a masallacin ni dai Allah ya sa na gan shi na sake binsa na ga gidan can sai na koma da yamma sai na ga ya fito yana tare da jama'a ina zuwa ne sallama sai ta ka zo amma gyara ne ashe ba duku ne sana'ar dukanci na fata yake dan gyara takalma ja gyara jaka kuna irin na fata ne iya da ta yace maraba maraba bismillah ka zo a maka dukanci ne yace a'a lokaci kaza fa da ka zo da safen nan da hantsi a masallaci kai addu'a yace sai naga hankalinsa ya tashi tunaninsa shi ne ashe har wannan addu'ar da akwai bawan da ya gani a bayan Allah shi ya so yi ne ba wanda ya gani kawai sai hankalinsa ya tashi ya ce na yi ta bashi haƙuri sai na gudu magari ban gan shi ba isha ban gan shi ba asuba ban gan shi ba da azahar na ƙara koma ban shi ba sai na bi shi gida zan ba da haƙuri ina zuwa suka ce wallahi bawon Allah ba mu gan shi ba ai tun jiya kai ne na ƙarshe ka zo ka gan shi da ka gan shi kuka yi magana hankalin sai tashi ya tattara kayansa ba mu ƙara jin sa ba har yanzu shi ke ya ma gudu a garin Da motsa shi ne ya yi wata ibada mai muhimmanci wani bawa ya gani shi ya so ya zama tsakaninsa da Allah ya yi ta <laughs> bayan Allah na kwarai kake ji kawai akan wanne bar garin Muhammad bin Mukaddar ya ke cewa har rayuwar mu ta kare muka tsufa a garin Madina ba mu jin labarin sa ba a duniya ya gudu ba wanda ya ƙara jin labarin sa ba mu kara jin labarinsa sa ba cikiya muke amma ba ji wanda ya ji labarin ba amma mu a yanzu daga kai addu'a ɗaya Allah ya karba biyu ko na rukiya ne sai mutum ya je bude dukkanin ruka sai a rubuta hadari sai ka zo kayanka a maka rukiya dubu hamsin dubu ɗari a jama'a ba ka ke ba mutum shi yake rukiya sai rubuta wai rukiya su in suka yi ana nasara dole za a yi nasara wai ana baka tabbaci akwai ayyuka irin na addu'a ana so mutum ya bari tsakaninsa da Allah sa ne ya zama tsakaninsa da Allah sa ne bayan Allah na kware haka suke Sheikh bin Bas rahmatullahi alaihi wata rana yana darasi sai wani ɗalibi ya tambaye shi ɗalibin mafarki yayi yana mafarki sai ya ga cewa ya ga wani bawan Allah ya ga wanda ya ganin a zahiri yana fi tsirara sai zo ga shek bin ya yace ni ne naga mutum iya fi tsirara a gindin Ka'aba Shek bin ba yana ta'abirin ru'ya shi wani lokaci sai ce ka ganshi yace wallahi na ganshi ka ga mutum na fi tsirara yace wallahi na gani ka gani yace ya gani yace wannan yana ishara zuwa ga aikin da ake a jahiliya ne idan mutum kaga yana fi tsirara fassarar da nake fahimta shine akwai kyakkyawan zaton kurakuransa Allah ya fi masa da yi a baya sai wannan matashi ya ce na rantse da Allah na yi rantsuwa da Allah wallahi malam kai na gani kana da wafin? kuma tsirara da sai fashe da kuka sai ce a watakila kuskure kai a mafarkin a kuskure ne watakila ba ni ka gari ba akwai kuskure sai bar mawdu'in wato da sanda ya fasara aka gaya marci aka gani shi kenan sai tura magana ya ce a shi mai rauni ne sai fashe da kuka shi alaƙa sana Allah ba ta kai a gaishe a wannan halin ba ta kai ba ba ta kai ba bayan Allah na kware ake gani sai tun kuɗa maganar ya wuce gaba ɗaya duk da ya fassara amma sai na shi ba shi ba ne shi nagarta ba ta kai wannan matsayin ba a ne mutane masu nagarta but a yau halin mutane da dama da almajirai da masu gazara kowa so yake a ce shi ya fi kowa nagarta ko matsala ce mai girma in kana aikin Allah karka gwada wai kai za ka gamsar da mutane kai na kwarai ne kai kai hidimar addini ka bar al'amarin zuwa ga Allah Allah zai taking care of you amma daga an taba mutuncinka sai ka wuto kai ta zage-zage ba aikin mai addini bane shi mai addini yakan sadaukar da mutuncinsa ne dan ya karantar da addini duk mai zagi yayi mai sharri yayi mai karfi bai dame ka ba aikin ka shine karantar da addinin in kai wa addinin Allah hidima Allah zai kare ka amma duk ran da kace wai kai zaka kare kanka wallahi Allah zai barka da wayanka baka kare can ba wani ya tabo can baka rufe can ba can wani ya zage ka baka yi can ba can wani ya tono asirin ka kaza sai a barka da wannan kullu amma ka saka gaban ka ka karantar da addinin mutuncin ka ka bar wa Allah Allah zai kare in kai na Allah ne in duk duniya ta zage ka Allah zai wanke ka Allah bai barin sa na kware su lalace ke sa a mu na almajirai a malamin masu karantar da addini kare zama dabi'ar ka shine wai kara mutuncinka wani ya taba ma mutunci wani ya zage ka mm, ba ruwan ka. saga ka karantar da addini mutuncinka ka bar wa Allah zai ji maka da shi wanda suka yi wa addini hidima Allah baya barin azubar da mutuncin su ya lalace ko ya aka musu sharri Allah ta'ala zai yanke su kuma kimar su Allah ba zai rage ta ba mafhum tayyib na'am Allahumma fi ibadatik wa bahaimak وانشر رحمتك وأحل بلدك المسجد اللهم اسق عبادك اللهم اسق عبادك وبهائمك ibadak ya Allah ta'ala Allahu maski ibadak wa bahaimak wanshur rahmatak wa ahyi baladakal mayyit wannan hadisi asali na Abdullahi ibn Amr ibn ne radiyallahu an iya cikin aljami as-sahih na Imam al-Bukhari hadisi na 1176 manzon Allah tsira da aminci sabbata gari shi ke cewa a karanta wannan addu'a ɗin a lokacin da ake roƙon Allah ruwa musamman ruwan sama Allahumma maski ibadak Allah ka shayar da bayinka sune mutane da ya halitta wa bahaimak da kuma dabbobinka kaga sai ce dabbobinka yana iyewa ka mallaki dabbobi in kai dan uwana ne mai kiwo eh ina kiwo har ina da dabbobi ne ina kiwo eh insha Allah ta'ala eh, da kiwo da noma ban cika san rabuwa da su ba wani lokaci yanayi na rayuwa na hanawa amma ban cika san rabuwa da su ba ina kiwo ina noma so ni manomi ne kuma ni menene makiyayi ne kuma ni makanikin kwamfuta ne kun sani ko <laughs> so so da ka kana iya mallakar dabbobi amma ka sani cewa duk abin da ka mallaka asalinsa na Allah ne don shi ne zai gaje duniya da abin da ke cikinta sai sa nan ya ce dabbobinka mai yiwa muna da dabbobi so mu da dabbobin namu duka da Allah ne wai haushe ya ce da kai da kaya mallaka menene wuya ne ai da kai da kaya da wuyan duka mallaka gangan jiki ne ai ai duka akan gangan jikin suke Wanshin rahmatak Allah ta'ala ka watsa rahamarka wanda mafiya yawa ruwan shine rahama kuma wa ahyi baladakal mayyita Allah ka rayar da ka da ya mutu saboda me fari idan ana cikin fari to ana kwatanta kasar da ke fari man matacciya ce lokacin da Allah ya kawo ruwa to kaman ya rayar da ita ne ayar da aran mada zai babu misali wa huwa allazi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idha aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin Mai mayyitin kaga na kulli sai muka kora shi zuwa ga wani gari da ya mutu shi ruwa kamar da cikin araf aya ta 57 aka suquna kulli baladin mayyitin wannan shine muhallin shahid so lokacin da aka saukar da ruwa to an raya garin da ya mutu ne garin da babu ruwa to mataccen gari ne mafhum tayyib insha Allah Allah ya samu wani lafiya babi na 64 addu'a idza ra'al matar

Allahumma sayyiban nafi'an Allah ta'ala ka sanya ya zama ruwa ne mai amfani Allahumma sayyiban nafi'an idan aka ga ruwa na saukuwa daga kun yi roki Allah ruwa ko ba kuma yi addu'a ba ruwa ya zo lokacin daga ya fara sauka sai ka ce Allahumma sayyiban nafi'an Allah ka sa ruwa ne mai amfani Allah ta'ala ka sa wannan ruwan da kake ba mu mai amfani ne wannan asali hadisi ne na na Aisha radiyallahu anha as-siddiqa bintu siddiq radiyallahu an dattijuwar arziki kuma yar gidan dattijan arziki hadisin ya wurin Imam al-Bukhari cikin al-Jami' as-Sahih hadisi na 1034 Allahumma sayyiban nafi'an babi na 65 az-zikru ba'da nuzulil matar addu'a da ake yi idan Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ruwa lokacin da aka yi ruwa ana bukatar mu karanta wannan addu'a insha Allah ta'ala bismillah az ba'da nuzulil matar mutina bi fadlillahi wa rahmatihi az ba'da nuzulil matar az ba'da nuzulil matar mutina bi fadlillahi wa rahmatihi mutina bi fadlillahi wa rahmatihi a lokacin da ruwan yake sauka na farko sayyiban nafi'an ganin ruwa yana takowa sai mu ci Allahumma sayyiban nafi'an lokacin da yake sauka ko kuma in an yi shi an kammala duk yana shiga ciki in an kammala in kai Allahumma sayyiban nafi'an a lokacin zuwan sa to lokacin da aka yi ruwan ko kuma ake cikin yin sa sai ka karanta wannan addu'a mutirna an mana ko ana mana me kenan ruwa bi fadlillah da falalar Allah wa rahmatihi da kuma rahamarsa wannan hadisi ne riwaya na sahabi Zaid ibn Khalid radiyallahu an wanda hadisansa ba su da yawa iya wurin Imam al-Bukhari a cikin al-Jami' as-Sahih hadisi na 786 sai sai kace mutirna ammana ruwa da falalar Allah wa rahmatihi da kuma rahamarsa insha Allah wannan addu'o'i suna da muhimmanci ya zama muna masu godiya ga Allah idan Allah ya mana kyauta daga ci mafi girman kyauta akwai ruwan sama akwai kasashen da akan yi shekaru ba a yi ruwa ba shekaru yanzu a cikinsu akwai wanda suke ƙarshen yin artificial rainfall in ka ga biliyoyin daloli da ake kashewa don rikadar samun ruwa artificially sai baka ba maki artificial rainfall ake ƙoƙarin yi yanzu a cikin kasashen north africa wanda suke larabawa nan akwai wanda kasashen su kusan desert ne recently akwai kasar da take ware kudin da ya kai 60 billion usd don su yi ƙoƙarin aiki da wani technology na germany a ƙasarsu don ƙasar ta rika yin noma 60 billion usd amma muga ƙasar ta ko'ina lafiyayyar ƙasa ta noma allah ta'ala ya babu ba wani technology so ita kanta kasar noman Allah ya baku ya baku ruwan sama wallahi alazim ya cikin mafi girman ni'imomi da Allah zai muku na rayuwar duniya Allah ta'ala ka nisantar da mu daga kafircewa ka Allah ka ba mu ikon godiya akan ni'imomin da kake mana mu duba landmass a kasar mu gashi nan ba, iyaka ka duba jihar Niger wajen 76,000 square kilometers ne mafiya yawa ƙasa ce lafiyayye da ake noma a cikinta akwai kusan mai bangare mai girma wanda ma duka ruwa ne rufe kasar ba gaba ɗaya ruwa ne rufe kasar amma ka je north africa ka tafi ƙasashen da ya bangar wajen asia musamman bangaren laraba ka ga abin mamaki yadda ake neman kasar noma ba a samu akwai kasar fadin za a shuka fulawa a gida sai an je an yi importin kasa daga wata ƙasa an zo an zuba ta a wurin tukunna a yi shuka ya tsoro ko da fa fulawa ne sai an je wata kasa an debo a jirgi za a je ana ɗebo kasa daga wata kasa don a zuba inda za a shuka fulawa a gida kuma haka ake sayarwa mutane buhu-buhu su zo suna zubawa a gidan don su shuka ya tsoro kawai na fulawa a gida amma mu duba a nan wurin duwa nan ci ba a cika tunani ba kawai an gama gina gida an yi kara sai a ɗanyi wajen fulawa kawai sai a zo a shuka shi kenan sai a sa taki an gawo magana rahama ce ta Allah mai girma na'am babi na 66 min adiyatil istisha daga cikin addu'o'i da ake yi na roƙon Allah ta'ala ya ɗauke ruwa shi ne al'istisha wato shine ruwan ya yawa ko a ɗauke shi ko a mai da shi wani wuri da yake bukata mu yanzu a nan ya ƙoshe mu bismillah min adiyatil istisha اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأركان والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر من أدعية الاستفتحاء من أدعية الاستفتحاء اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا

na balaraben kawai da ya zo masallaci ranar juma'a to wannan shi ne karashen hadisi ah. na anas bin malik radiyallahu anhu ina bayanin karshen sai na cewa to ai karashen hadisin ya zo a nan ah. to sai daga bari in bari na zo nan din sai na yi magana ah. to aka tafi sallar juma'a hadisin da nace na anas bin malik radiyallahu anhu wanda ke wajen imam al-bukhari hadisi na uku. to har juma'a ta zago ana ta ruwa kuma gada tana karyewa amfanin gona ruwa ya masa yawa zuwa shago ya gagara zuwa gona ya gagara fiyayyen halitta ya fito a cikin ruwan ya zo sallan juma'a ya zo yana cikin hudu ba sai wannan ba kauye shi the same person wannan mutum da kansa sai kara dawa ya ce kai manzo Allah ka ce Allah aiko ka ce eh ka mana addu'a Allah ya mu ruwa kuma ruwan yanzu ya mana yawa annabi in Allah ne ya aiko ka a roki Allah ya ɗauke ruwan mana in ma ba za a ɗauke ba a meru wasu da suke bukata mu yin biya ishe ba ma bukata a nan sai mazan Allah ya karanta wannan addu'a cewa Allahumma hawalaina ya Allah ta'ala ka ɗauke wannan ruwa daga nan wurin kame da shi zuwa ga tsirranmu wato ruwan ya koma ta wurin gonaki da ruwa da ishe su ba ba cikin gari da ruwa ya mana yawa ba wala alaina ba a kanmu za a yi ruwan bayan zai Allah a kai shi gonakin da ba su samu ba ba wai sai gonakin saudiya ba ko ina ba a samura ba Allah ka kai musu gonakinsu so da a ɗauke ruwan hawalai na wato a mai da shi gefenmu ba a kanmu ba mu a nan yanzu ya ishe mu Allahumma ya Allah al akam idan za a yi to a yi shi akan al'akam al'akam su ne al'arabi al-murtafiya wato kasashe maɗaukaku wato inda ƙasa ta ɗauka wato ka ce kaman kan duwatsu ko inda ƙasa take da tudu wanda mutane ba sa rayuwa a wurin sannan kuma wa zirab zirab su ne kuma ƙananan duwatsu wato Allah ɗauke ruwan daga gari da gonaki a me da shi can wurin manyan duwatsu da ƙananan duwatsu a yi ta ruwan a wurin wa butunil audiya a yi shi kuma a cikin koguna duk inda kogi yake ko tafki ocean ko sea ya Allah a je can a yi ta ƙara ruwan a can wurin wa manabitin shajar da kuma a kai shi gindin bishiyoyi wanda suke da buƙatar ruwa a yanzu ba gonaki da ruwa yawa ba yin halitta ba tsawon yana tsaye ce annabi karu roƙi Allah ya dauke sai annabi ya karanta wannan addu'a da ya daga hannu yana karanta ta bai sauke hannunsa ba sai ruwan ya dauke. sallallahu alaihi wasallam bai sauke hannunsa ba sai Allah ya dauke ruwan sati guda aka yi ana yi da ya addu'a bai sauke hannu ba ruwan ya zo da ya addu'a na a dauke bai sauke hannunsa ba Allah ta'ala ya sauke ruwa annabi dan gatan Allah shi yasa dukkan wata ni'ima da kake tunani a duniya ka roki Allah idan ta yi yawa in dai ni'imar duniya ce to tana iya zama jarrabawa ni'imar lahira ba ta zama jarrabawa idan Allah ya baka ilimi mai amfani ko ya baka imani ko ya maka baiwar taqwa ko ya maka baiwa na asabr dukkan wani abun da kai tsaye na lahira ne shi yawansa baya muni amma ni'imar duniya wani lokaci in ta yawa matsala ne yanzu dai ga misali a ruwan sama an roƙa ya yawa ya zama damuwa to yasa kullum za ka roƙi Allah ni'ima a duniya ka roƙi Allah ni'ima ta duniya wacce ba za ta cutar da kai a duniyan ba ba za ta sa kai asarar lahirarka ba kar kawai ka roƙi Allah a ka rika saka iyaka ka rika istisna'i ya Allah muna roƙonka ni'ima kaza a duniya ni'imar da ba za ta lalata mana duniyar mu ba kuma ba za ta cutar da lahirar mu ba dukkan ni'ima fa a duniya in ta cutar da lahira wallahi alazim ta zama fitina da bala'i kowace ni'ima ce a duniya da Allah ya mutum in dai ta ba shi da aljanna to ta zama masa fitina duk duniyar nan gara ka hakura da komai ka je lahira ka shiga aljanna amma in saboda ga hadisai da dama sun bayyana dukkan ni'imar duniya faɗan duniya da ya dai a duniya ya fi kowa jin daɗi in ya je lahira za Allah ce aka fashi a cikin wuta aka ɗan juya shi haka kamar yadda ake soya abu a juya ana soya ko in aka sa shi aka juya a wuta aka fito da shi ka iya cewa maybe second ɗaya ko biyu ko uku sai a ce ka taɓa jin daɗi a duniya sai ce wallahi ban taɓa jin daɗi ba saboda daɗin duniya ana manta shi daga rayuwar ta kare ka manta sai dai memory kawai tunawa duk abin da yake komai dadi a duniya in ka auna ka tambayi kanka a lokacin da kake jin dadin sa daga ka kammala dadin ya wuce ko abinci ne ko abin sha ne ko ma me ka ga yawa kanka ba sai na bada misalai ba ka dai fahimta duk abin da ka san jin dadi ne a duniya dan lokacin da kake aiki da shi din ne ko lokacin da kake mu'amalar shine kadai abin da kake jin dadin bayan ka kammala ka manta to ce za a yi wannan yar takai to da cin abinci da shan abin sha da rayuwa ta iyali dukkanin ka dauka a cikin kwanakin duniya bai wuce ka ba su awa ɗaya ba dukka da cin breakfast lunch dinner da rayuwar komai da komai awa ɗaya awa biyu komai ka manta a cikin awa 24 tun a duniyar ma lokacin dan kadan ne to ce za a yi mu amince da wannan ni'ima ta duniya kuma ta raba mu da lahira duk fa ni'imar duniya mutum ya gina gidan da akan land da ya kai 20,000 square meters zai kwana ne a ɗaki ɗaya a kan gado ɗaya a kuma ɓangaren gadon kwaya ɗaya filo ɗaya yake aiki da shi a wurin in ya jera guda biyu ɗaya a nan ɗaya nan ba zai kwanta a kan biyu ba kansa iya kan ɗaya zai hau a kan gadon ma ba dukkansa ba ne kuma awa nawa kake a gida? in ka kunna ac a ciki kai kaɗai kake amfanuwa da shi ko ku biyu ko ku uku kun yi yawa to sai kuma menene a ciki haba duk abin da zai taɓa lahira a duniya a nisance shi sannan mu ƙara kiyayewa mu roƙi Allah ni'imar duniya da lara amma ni'imar duniya mu yi iyaka Allah ka ba mu ni'imar da ba za ta lalata duniyar mu ba ba za ta cutar da lahirar mu ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم